خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان صدق الله العلي العظيم हाणे चो सतटीह आयत खां वठी चालीह आयत ताईं यानी सतटीह अठटीह उणेतालीह चालीह चारि आयतूं आहिनि पर वॾियूं आहिनि चारि चारि आयतूं वॾियूं वॾियूं आयतूं आहिनि उन मंझि हज़रत यूस अल इस्लाम हुननि खे ॿुधाए थो त आउं छो हिन दीन ते न आहियां जेको फिराउन जो दीन आहे जेको हिन मुल्क़ जो दीन आहे हिन वक़्तु उन ते आऊं छो हिन ते न आहियां ऐं छो आऊं इब्राहिम ऐं सहाक यख़ूब जे दीन ते आहियां इहो हिननि खे ॿुधाए थो ऐं पोइ एकतालीह आयत जेका आहे पंजी आयत हुन में ॿुधाए थो तव्हांजे ख़्वाब जो तहबीर हीअ आहे हाणे <clears throat> उहा ॿुधाए हाणे शुरू खां था पढ़णु शुरू कयूं काल लाही अथी खुमा तव्हां तव्हां ई आणींदा ताम तव्हां मतिलबु जेके रोज़ु ॾींदा खाधो बि ॾींदा आहिनि माण्हू जेलनि में जे पोइ जहिड़ो बि खाधो मिलंदो हुनजो अलाह में पनाह पनाह में रखे पंहिंजे खाधनि खां हिते हज़रत यूस आल इस्लाम जेको आहे सो चए थो पंहिंजे हिननि खे ॿ बाना जेके हुआ बादशाह जे बोर्ची खान में आया ॿई ॼणा तन खे थो चए त का ला या थी घुमा तो आमन त आम तव्हां ताईं आणींदा कोन तुर ज़ुखाम ई तव्हांजे खाइण जे लाइ इलाह नबा तुकमा बेतहवील ई इन जे जो आऊं तव्हांखे इन ख़्वाब जो ताबीर ॿुधाईंदुसि पर हाणे के वरी मुफ़सिर चवंदा त हीअ चए थो त तव्हां जेकी खाधो आहे या न खाधो आहे या जेको खाईंदो उनजो आऊं तव्हांखे तावील ॿुधाईंदुसि तव्हां छा खाई आया आहियो या छा खाईंदो तव्हां कहिड़ो खाधो आणींदा वग़ैरह जीअं हज़रत ईसा आल इस्लाम चयो थिए ॿारनि खे या वॾनि खे त तव्हां छा घर में रखी आया आहियो तव्हांजो कहिड़ो किथे छा पियो आहे छा खाई आया आहियो छा खाईंदो इहो ॿुधाईंदो त पंहिंजो अहिड़े नमूने सां आऊं ॿुधाईंदुसि पर पोइ हाणे जेका तव्हांखे माना सम्झ में अचे पर असीं सम्झां त हीअ जेका माना त तव्हां वटि जेको खाधो आणींदा उहो तव्हांखे ॿुधाईंदुसि मतिलबु उन खां अॻु में ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि तव्हांजे ख़्वाब जो ताबीर एतिरी मोहलत मूंखे ॾियो थोरो वक़्तु आहे असांखे वेठा आहियूं कचहरी कयूं पिया पर हाणे बजाए हिन जो वेठा कूड़ कुठियूं दुनिया जा हिन पासे हुन जूं उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं करियूं हिन खां तव्हांखे हीअ ॻाल्हि थो ॿुधायां मूंखे मौक़ो मिलियो आहे ॼण हिकिड़ो वाइज़ु करण जो सम्झो पोइ हाणे अलहमिला हुनखे मौक़ो मिली वियो त मौक़ो हथ खां न विञाइजे इहो नबीअनि जो शान आहे ऐं तबलीग वारा वीचारा कंदा आहिनि पोइ माण्हू घणो बेज़ार ऐं बि हुन हुनमें घणो बेज़ार आहियां सम्झो पर पोइ अलाह ताला हुन जो क़बूल करे जेका महिनतूं कनि था वीचारा चवंदा असीं महिनत था कयूं पोइ महिनत हुनजी क़बूल करे पाक हुनजी महिनत करे करे असांजी महिनत क़बूल करे अलाह ताला पंहिंजो बहरहाल हाणे चए थो त नबात खुमा बि तवील ख़बर ईअं थी मिमा अलमनी रबी हीअ जेको ख़्वाब जो तबीर आउं तव्हांखे ॿुधायां थो सो ॼण अलाह ताला मूंखे सेखारियो आहे हाणे इहो साॻियो लफ़्ज़ जीअं मूं अॻे दफ़े अर्ज़ु कयो त उन मज़ हज़रत यूसुफ़ अलाम चवे थो हिननि खे तौरात में त अल ख्वाब जो तहबीर अलाह वटां न आहे छा यानी अहिड़ो बसि पर एतिरो ई जुमिलो चवे थो वधीक कोन्ह थो चवे अगरि दालियाल नबी जेको आहे अले इस्लाम उहो बि जेको आहे अहिड़े नमूने सां इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे त ख्वाबनि जो तबीर अलाह वटां न आहे छा यानी अलाह वटां आहे अलाह मूंखे सेखारियो आहे ॿई नबी टई बई नबी जेके आहिनि सां तौरात में भई क़ुर में मञनि था त असांखे जेको सेखारियो आहे जेकॾहिं पंहिंजी सम्झाई आहे तहवीर तहवीर वाक्यनि जो या ख्वाबनि जो त उहो अलाह ताला सेखारियो आहे इल्मु जेको आहे सॼो अलाह वटां आहे ईअं कोनि माण्हू पंहिंजो इल्मु थो ठाहे इहा ॻाल्हि कोन्हे सम्झ में हिते ॻाल्हि अचे ज़ालिख मां मिमा अलमनी रबी हाणे फरमाए थो इहा आयत साॻी कंटिन्यू थी हले अञा पई यानी हिकिड़ी आयत में घणियूं ॻाल्हियूं थी थियूं वञनि हलियूं इनी तरख़् मिलत क़ौमिनून बिलाए या मूं उन क़ौम खे उन क़ौम जे दीन खे मिलत हिते दीन जे माना में आहे त उन क़ौम जे दीन खे मूं छॾे ॾिनो आहे मिलत ऐं क़ौम ॿई लफ़्ज़ आहिनि हिते गॾु मिलत माना दीन ऐं क़ौम माना हिन क़ौम यानी मिस्र जे क़ौम जे दीन खे मूं छॾे ॾिनो आहे यानी आउं हिन ते न आहियां छॾे छह न हुन अख़्तियार ई कोन्ह कयो मतिलबु ॻाल्हि इहा हुई छो जो हू त अॻ में ई हज़रत इब्राहिम अल जे हज़रत साक नबी जे हज़रत याक़ूब अल जे दीन ते हो तंहिं करे मतिलबु त पर हुननि खे ॿुधाए थो त मूं हीअ अख़्तियार न कयो आहे या मूं हीउ छॾे ॾिनो आहे हिन तरक़ तरक़ माना मूं छॾे ॾिनो आहे ऐं हिन ते कोन्ह थो हलां लालिकुम इन इन तरक़ मिलत कौमिल आहे इहो अमेनून बिल्ल जे उहा क़ौम जेका अलाह खे नथा मञनि यानी अलाह खे हिकिड़े खे बग़ैर शरीक जे नथा मञनि ही अलाह कंहिंखे मञीनि था करे वरी बादशाह खे अलाह करे मञनि था वरी ॿिया बादशाह हुन ॿिया अलाह जेके आहिनि से गॾनि था पोइ इन माना में पोइ शि मुशिक आहिनि हाणे हिन ज़माने में बादशाहनि खे अलाह करे मञण जी ॻाल्हि हे त पोइ बहरहाल हीअ त चवनि मूं हिन जे दीन ते यूस वारे यूसव चए थो त आउं हिन जे दीन ते कोन आहियां ऐं ॿी पहिरीं ॻाल्हि आहे त हू ला योमिनून बिल बिल्ला जो हू अलाह खे अलाह ते हुनजो ईमान न आहे यानी अलाह हिक ते हुनजो ईमान न आहे यानी फिरॉन खे अलाह करे था मञनि या ॿिया ख़ुदा अथनि अलाह खां सवाइ ॿिया बि घणेई पंहिंजो हुननि खे परसिश था कनि हुनजी पूॼा था कनि वहम बिल आख़िरत होम काफ़रून ॿी ॻाल्हि जेका कुफर ऐं ईमान में टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके तमामु अहम आहिनि हिकिड़ी त न वी सालति जेका आहे रसूलनि जी त हीअ रसूल पाण आहे हीअ पाण हुन ज़माने जो रसूल आहे याक़ूब यूसुफ़ इस्लाम हुनजो पीउ याक़ूबल इस्लाम उहो बि रसूल आहे माना में असां वटि तौरात में रसूल न आहिनि उहे रुगो पेट्रार्क आहिनि पेट्रार्क माना जिद अहम जिदनि जा वॾा आहिनि पर हू पैगंबर न आहिनि पैगम्बर तौरात वारा मञनि था मूसा आल इस्लाम खां वठी यानी तेसि ताईं को पैगम्बर कोन हो ही वॻो ईअं सुठा माण्हू आहे भला माण्हू आहे पर पैगम्बर कोन आहे त असांजे क़ुर में ॼण सभु पैगम्बर आहिनि ही हज़रत आदम पैगम्बर आहे हज़रतूं पैगंबर आहे हज़रत इब्राहिम अलाम पैगम्बर साहकु नबी इस्माहिल इस्लाम यूख़ूबल इस्लाम सभु यूसुफ़लाम सभु नबी आहिनि हिन सैंस में नबूअत जी ॻाल्हि जेका हिकिड़ी इम्पोर्टेंट थिए थी ॿी जेका अलाह जो तौहिद जेको आहे पहिरीं ॻाल्हि उहा आहे अलाह जो तौहीद पोइ नबूअत टी जेका आहे ॻाल्हि मञणी साहबु आख़िरत जी त आख़िरत आहे ऐं हिसाबु किताबु आहे इहो ॻाल्हि मञणु ज़रूरी आहे हिन असांजे दीन जेके टई आहिनि इब्राहिम अल जे सिलसिले जा तौरात ऐं इंजील ऐं क़ुर जा उन्हनि मंझि ॼण इहे टे टे ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि अलाह जो तौहीद ऐं आख़िर जो हुअणु ऐं रिसालत जो मञणु त सभई नबी जेके आहिनि से बरहक़ आहिनि ऐं मोहम्मद मुस्वा बरक़ु आहे ऐं उहो आख़िर ज़मान न बि आहे असांजे लाइ ॼण इहो ज़रूरी आहे हाणे हिते ई चए थो त मूं आब आब इब्राहिम आबा मिलत इब्राहिम तबात मिलत आबाई इब्राहिम ऐं इसहाक या बि हाणे हिते रसालत जी ॻाल्हि अची वई त मूं त मिलत अख़्तियार कई आहे मुंहिंजे वॾनि जी जेके पैगंबर हुआ इब्राहिम अल इसहाक अल ऐं याक़ूब याखूब इहा ॻाल्हि करे टई ॻाल्हियूं ॼण अची वियूं अलाह जी तौहीद अची वियो आख़िर जी ॻाल्हि अची वई ऐं रसाल जी ॻाल्हि टई ॻाल्हियूं हिते अची वियूं हलियूं महा कान लना यानी असांखे नथो जुगाए असां जे लाइ सुठो न आहे जो असीं महा कान लना मिन शइ कंहिं मां कंहिं शइ खे अलाह सां शरी करियूं इहा तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे ऐं हीअ जेको पंहिंजा हुआ नबी जेके हिननि जा तौरात जा अलस्लाम उन्हनि सभिनी जो ॼण इन ॻाल्हि ते मुसबित मतिलबु यानी साबित क़दम हुआ मुसमिम हुया इन ॻाल्हि ते अलाह बसि हिकिड़ो आहे अलाह हिकिड़े खां सवाइ ॿियो कोन्हे पोइ जॾहिं इंजीर वारा आया पर हर टीं साल त सुठो ॻाल्हि भली ॻाल्हियूं करे करे वियो हलियो पर पोइ हुनखे वरी यकी पुटु खणी कयऊं वरी टे खणी ख़ुदा कयऊं वरी हीअं कयूं वरी हीअं कयूं पोइ ॻाल्हि वई हली हथनि मञा हुननि जे बि ऐं पंहिंजो सॼो कमु ईअं थी वियो हलियो पंज सौ साल विच में गुज़री विया हलिया ऐं आयो तंहिं वरी हिन ॻाल्हि खे सिधो कयो छो जो हुननि हुननि यानी शिरकत वारी ॻाल्हि विझी छॾी पर न बि जेके हुआ हालांकि हुन में माण्हू हुआ जेके चाहींदा रसीं पूॼियूं कंहिं ॿिए खे बि ऐं पंहिंजो यहूदियुनि में अॼु अॼु ॾींहं ताईं माण्हू आहिनि जेके ॿियनि शयुनि खे पूॼनि था दौलत खे पुॼंदा फलाण शयुनि खे पुॼंदा फलाण शयुनि खे के अथीस्ट आहिनि घणा हींअर जेके यहूदी आहिनि से अथीस्ट आहिनि यानी अला खे बिल्कुलु कोन था पुॼनि मञनि ई कोन्ह था ऐं जेको अथीज़म जेको पखिड़ियो आहे धरती ते ऐं जेका बुछड़ाई पखड़ी आहे हिन अथीज़म जे पंहिंजो हुन हुनमें साए मझि ऐं जेका फहाशी पखड़ी आहे हिन हथीज़म जे साए में ऐं जेका दीन खां ऐं फैमिली खां होम सेक्शुलिटियूं फलाणियूं फलाणियूं ॻाल्हियूं इहे सभई जेके आहिनि से इन्हनि शुरू कयूं आहिनि पंहिंजा यार जेके यूदी जेके जेके दीन खे छॾियऊं अलाह अलाह खे छॾियऊं रसूल खे छॾियऊं पैगम्बरनि खे छॾियऊं तौरात खे छॾियऊं पोइ चयूं तौरात मिली ईअं हिते हज़रत हज़रती सां फ़रमाए थो मा कान लना अन मिन शइ असांजे लाइ इहो जाइज़ न आहे असांखे नथो जुगाए जो असीं कंहिं शइ खे शरीक कयूं अलाह ताला सां इहो ॼण हिन जी वसफ़ हुई जेके तौरात ते हलण वारा हुआ उन्हनि जी इहा वसफ़ अञा बि आहिनि अलहमदिल्ला दुनिया ख़ाली कोन्हे थी वई हली अञा बि आहिनि इहो जेके तौरात ते हलनि था अलाह ताला ख़ुरशी में सूरत बनी साहिल में चयो त जेकॾहिं वरी तव्हां अहिड़ी बुछाई ते कंदव वई उधुम उधना असां तव्हां बुछाई ते ॾींदव असां बि तव्हां सां अहिड़ी वरी झुठ कंदासूं जहिड़ी तरह असां अॻ में कई अथऊं ॿ दफ़ा तव्हांजो टैम्पल जेको आहे सो असां ख़तमु कयो आहे हाणे हीअ मस्जिद अक्सा खे ख़तमु करण जे पोयां आहिनि ऐं हीअ ॻाल्हि जेका असीं हले पई अलाह वाफ़ा वरना वरना वाफ़ना वाहना सवातीम हाणे अलाह ताला फरमाए थिए यूस अलाम जे मुतालिक़ त असांखे न जुगाए त असीं कंहिंखे शरी करियूं ज़ालिक बिन फ़ज़ल ना अलनास हाणे हिते ॻाल्हि पधरी थी त उहो जेको आहे सूरत बकर मझ अलाह ताला फ़रमाए थो या बनी साई लस्करू नेमथीअ लती या नेमत जेका मुंहिंजी तव्हां ते अनी फदल तुकुम अल अल आलमीन तव्हांखे फज़ीलत ॾींहुं सॼी आलमनि खां फज़ीलत छा जी हुई जो ही तौहीद जी फज़ीलत हुई जेका हिननि खे मिलियलु हुई पर हुन ते न हलिया हुन ते हुनखे कूड़ो कयऊं हुन ते न हलिया त पोइ हुननि खे सज़ा मिली हाणे इहा फज़ीलत हीअ चए थो असां ते ऐं ॿियनि क़ौमुनि ते बि यूस इहा ॻाल्हि पधी थो करे त रुगो असां ते फज़ीलत हुई आल याक़ूब ते या आल इब्राहिम ते पर सभिनी क़ौमुनि ते अलाह इहा फज़ीलत अचे थी अलाह ताला सभिनी ते ॾिए थो सभिनी क़ौमनि में अल्ला ताला पंहिंजा पैगंबर मोकिले थो पर पोइ इहे उन ते क़ाइमु रहिया पंहिंजो यहूदी अलहि इस्लाम जेके क़ाइमु रहियासीं क़ाइमु रहिया जेके बुछड़ा थियासीं बुछड़ा थिया पंहिंजो पोइ मिन फज़ल ज़ारिकला अला असां ते इहो अलाह जो फज़ल आहे वा नास ऐं सॼी धरती जे ॿियनि क़ौमुनि ते बि अलाह ताला इहो फज़ल करे थो जो पंहिंजा नबी मोकिले थो हुननि खे पंहिंजी हिदायत जो रस्तो ॾेखारे थो इहो जेको आहे असांजे ॻाल्हि कोन्हे त असीं शरीक कयूं अलाह खां ॿियनि खे अलाह सां ॿियनि खे शरीक कयूं इहो असांजे लाइ न आहे इहो असां ते अलाह जो फ़ज़ुलु आहे ऐं इहो फ़ज़ल जेको आहे ॿियनि क़ौमुनि ते बि आहे क़ुर शरीफ़ मां ॼण इहा हिते ज़ाहिर थींदी ॻाल्हि त यूसुफ़ अल इस्लाम इहा ॻाल्हि पधरी कई त न असीं रुॻो आहियूं पंहिंजो छा चइबो आहे क़ौम जेका अलाह ताला जी पसंदीदा ऐं अबा उहो उहो अबना उहो असीं हुनजा महबूब आहियूं ऐं असीं हुनजा पुट आहियूं त पुटु जेको आहे त तहर कोन आहे हुनजा जे पुट जे माना में ॿियूं क़ौमूं बि हुन अलॻि ख़लकियूं आहिनि हुन करे हुननि जो मुरबी आहे ईअं कोन्हे अलाह ताला जे लाइ त तव्हांखे ख़लके माण्हू ॿिया सभई क़ौमूं उन्हनि खे डिंगरनि ते उछले छॾे ऐं बाक़ी तव्हांखे जेको आहे सो पैगम्बर मोकिले ॿियनि खे पैगम्बर न मोकिले सभिनी क़ौमुनि खे अलाह ताला जिन खे खलकियो आहे जिते खलकियो आहे जहिड़े नमूने सां खलकियो आहे उते हुननि खे पैगम्बर हिदायत वारा माण्हू मोकिले थो लिकुल क़ौमुनि हाद अलाह ताला फरमायो क़ुर शरीफ़ में अहिड़ी ॻाल्हि क़ुर शरीफ़ में पधरी हिते यूस अल इस्लाम पंहिंजे लफ़्ज़नि में हीअं कोन त हिननि में का अहिड़ी रेसिज़म हुई पर हीअ रेसिस न हुआ पर हीअ पोयां जेके हिननि जा से तमामु रेसिस आहिनि उहे चवंदा हुआ बसि इहा फज़ील रुॻो असांखे हुई ॿिए कंहिंखे बि कोन मई हींअर बि चिकंदा तासीं we are the chosen ones nobody else is chosen हाल ॿियनि अलौमुनि खे अलाह ताला धिकारे थो अलाह ताला छो धिकारींदो अलाह पर जेकॾहिं हू क़ौम न हलंदा दीन ते त पोइ अला ताला हुनखे धेखारींदो अला ताला खलकियो आहे ख़लके पाण तो वरी हुनखे धिखारींदो पोइ खलके ई नाथ सुठो पोइ कीअं तव्हांखे ख़लके आई पोइ अला तव्हां वटि नबी मोकिलियईं पोइ नबी जेके आहिनि तव्हांखे रस्तो ॾेखारींदा हुआ त उन ॻाल्हि ते तव्हांखे फदल फज़ीला न आई इन सेंस में पर फज़ीले ते हिते उहा अलास असां ते ऐं सॼी इंसान ज़ात या फज़ीलत आहे पर भला किन अक्सर नास ला यशरून पर घणा माण्हुनि माण्हू जा आहिनि जेके शुक्रु नथा कनि यानी उन ॻाल्हि ते हलनि नथा जो अलाह ताला जो शुक्रु कनि त उन ते पैगम्बर मोकिलिया अथई ऐं हिकिड़ो तौहीद जी ॻाल्हि ते रखियो अथनि ऐं पंहिंजो कुफर जी ॻाल्हि में कोन था पवनि ऐं पुछा हिकिड़ो माण्हू सजदो थो करे इहे इकबाल फरमायो त उहो एक सजदा अलाह छा चई त पंहिंजो जेको हज़ार सजदनि खां माण्हू खे निजात थो ॾियारे इहो सजदो आहे अलाह ताला खे सजदो कंदो बाक़ी सभु कंहिंखे अहिड़ो सजदो कंदो पोइ हज़ारे बुत हूंदा हज़ारे माण्हू हूंदा जिन खे माण्हू खे सजदो करिणो पवंदो हुनखे बि सजदो कयईं हुनखे बि सजदो कयईं पर जेकॾहिं अलाह ताला हिकिड़े खे माण्हू सजदो थो करे त वरी ॿिए कंहिंखे सजदो न कंदो त इहो जेका ॻाल्हि आहे सा फज़ल आहे अलाह ताला जो जंहिंखे ॾिए पर सभिनी क़ौमुनि खे ॾिए थो ईअं कोन्हे त रुगो यहूदियुनि खे ॾिनई chosen ones we are the chosen yes everybody is chosen one you are chosen one but you are not up to it you you you fail the test of being chosen one and you have you know done this so much mischief that the first temple was destroyed, the second temple was destroyed, and now you have been ruling in, in this way for the last 30, 70 years, and this is what you have done. and look at you look at your faces do you see see your face in the mirror what you are doing is it up to the mark of torah is it what allah swt has told you to do so this is what these people are doing and farmai to ya sahib je ke sidna chaiban unon ke muqatil thi allah taala farmayat pajo yusuf alaihi salam farmayat to ya sahib sidna e mujha sathiyo क़ैद जा साथी हो अरबाबुनि मुतफ़रक़ून ख़ैरुनि अमिलाहुल वाहिदु उल कहार हिकिड़ो वाहिदल कहार अलाह जेको आहे उहो भलो आहे या मुख़्तलिफ़ अरबाब मुख़्तलिफ़ु रब हुजनि मुख़्तलिफ़ अरबाब पाण वारो उहे अरबाब जेके आहे पंहिंजा थर वारा उहे आहिनि उहे ज़ात जा अरबाब आहिनि पर मतिलब लाइ छो रखियो त न पंहिंजे पाण ते अरबाब माना रब रब जो अरबाब अरबाब माण्हू हिकिड़े नालो हूंदो पोइ उन वजा इहे हूंदा हुनजे पाड़े में अरबाब लाॾा लाॾो जुड़ राति झुलंदो गीच ॻाइनियूं वीचारियूं मायूं असां नंढे हूंदे ॿुधायो अरबाब लाॾो जुड़ राति झुलंदो जुड़ राति झुलंदो वञंदो छा कंदो सम्झो इहो अरबाब लाॾो पाणी अरबाब पंहिंजा थर वारा इहे सभई अरबाब मुंहिंजो यार बि हिकिड़ो आहे अरबाब जेको मूंसां पढ़ियो पंहिंजे एग्रीकल्चर कॉलेज में वीचारो हाणे शौकत सवाल छा नालो सम्झो उहो रिटायर थियल आहे उहो बि वांगुरु बहरहाल हीअ वरी रब पाक खे ॼाणे पाण में ॼाणो बहरहाल ई चयो या या साहिब सिजनि अरबाबुनि मुतफ़रकून मुख़्तलिफ़ अरबाब मुख़्तलिफ़ रब जेके आहिनि से तव्हां जेके धारींदव त उहे सुठा आहिनि तव्हांजे लाइ वाहिद उल कहार या हिकिड़ो रब जेको आहे वाहिद कहार हुजनि जो माण्हू पोइ इहा ॻाल्हि सूरत नहल में सूरत ॿियनि हंधनि ते घणनि में इहा ॻाल्हि अचे थी त हिकिड़ो हिकिड़े खे बानू आहे उहो हुनखे चए थो त हीअं कर हीअं कर उहो सुठो आहे या हिकिड़ो माण्हू इलाही माण्हुनि जो बानू आहे पोइ हू चएसि थो हेॾां वञु हू चएसि थो होॾां वञू हू चए थो होॾां वञु हू मुठो वीचारो केॾांहुं वेंदो हिकिड़े कम हुन कम सां वञो त हू पादर बि हणंदुसि जे हुन कम सां वञे त हीउ पादर हणंदुसि माण्हू केॾांहुं वञे वीचारो उनजो जेके मुशक आहिनि तंहिंजो हाल इहो आहे माता बुधू न उन में ई इला आसमा समैथमू आहे हाणे हिन माण्हुनि खे त चए त ई जंहिंजी पूॼा करियो था उहे नाला आहिनि सिर्फ़ु कुझु न आहिनि सवाइ उन्हनि नालनि जे जे तव्हां हुन ते रखी छॾिया आहिनि हीअ उज़ा आहे इहे आयीस पंहिंजो आसस जो लफ़्ज़ु हाणे वरी ॿी माना में थो अचे अॼुकल्ह उहो जेको दैश जे माना में पर हुते आयस हुन जी इज़ा हुई पंहिंजी मिस्रम ज जेका देवथियाणी जो इहा इज़ा हुई आसिस हुनखे चवंदा हुआ अंग्रेज़ी में त हाणे अहिड़े नमूने सां लात ऐं उज़ा पंहिंजे हिन में अरब मझ हुआ ॿियूं बि जेके नूह हूंहं बनी साहिल सुहा आहिनि ऐं फलाण यरूक यमूक फलाण पंहिंजो कहिड़ा कहिड़ा नाला आहिनि नसर जे सभई नाला था ॾियनि त हीअ पंहिंजी फलाणी आहे हीअ फलाणी आहे फलाणी आहे चई कुझु कोन्हे हिननि जी का हिसत कोन्हे हीअ पूॼो था आहिनि नाला आहिनि जेके तव्हां हुन ते रखी छॾिया आहिनि हिन खां सवाइ का हुनजी हैसियत कोन्हे माता ॿुधू न मुंदून ई इलाह असमान इहे सवाइ नाला आहिनि सिर्फ़ु जेके समय मूं आहे जेके तव्हां नाला हुन ते रखिया आहिनि सम माना नालो रखणु अंतुम आबाकुम तव्हां रखिया आहिनि नाला या तव्हांजे वॾनि रखिया आहिनि आबाकुम तव्हांजे ॾाॾनि वाॾनि रखिया आहिनि मानस अल अलाह बिहा मिन सुल्तान अलाह वटां हुननि जे लाइ को बुरहान को जस्टिफिकेशन को सुल्तान को नाज़िल न थियो आहे प्रूफ साबित नाज़िल न थियो आहे त हिन करे तव्हां हिनखे पूॼो को साबित कोन्हे छो जो न को ॾिसनि था न को ॿुधनि था न को तव्हांखे फ़ाइदो ॾेई सघंदा त को तव्हांखे नुक़सानु ॾेई सघनि था इन हुकुम इलाह लाह सॼो हुकुम जेको आहे सो अलाह जे हथ में आहे हुन खां सवाइ ॿिए कंहिंजे हथ में न आहे अमर सॼो अलाह ताला जो अमर रबी बिल्किस्त अमर अलाह ताबुदू इलाह इहा अलाह ताला जेको हुकुम इहो कयो आहे त कंहिंजी पूॼा न कयो सवाइ उन अलाह हिकिड़े जे ज़ालिक दीन उल क़यम इहो जेको दीन आहे सो क़ाइमु आहे पुखो पुख़्तो दीन इहो आहे पंहिंजो मज़बूत आहे भला किन अक्सर नास आहे अलमून पर भाणा घणा ई इंसान जेके आहिनि से इहा ॻाल्हि नथा सम्झनि ज़िया साहिबी सिजनि हाणे चालीह इहो छ सतरी खां वठी चालीह ताईं आयतूं पूरियूं थियूं हाणे आख़िरी एकतालीह आयत उन में उन्हनि जो ख़्वाब जो तबीर थो ॿुधाए त या साहिब इहे सिजने अमा आदो मां आ दोखो मां यस्स आहे तव्हां वञा हिकिड़ो जेको आहे सो पंहिंजे बादशाह खे रब खे पंहिंजे रब माना हिन मां मालिक माल मालिक पंहिंजे धणीअ खे ख़बरु प्यारींदो अमल आ ऐं ॿियो जेको आहे फ़ुस लभ पोइ उनखे सलीब कंदा फ़ता खुल तैर मिर रहसी पोइ हुन वञा पखी खाईंदा हुनजे मथे मञा कुदियल अमरु लज़ी फी इहे तस्तीयान हाणे हिन आयत जो हिसो जेको आहे सो असीं वरी पढ़ंदासीं इनशा आमिनी इहो कज़ा थी चुको आहे अमर अलाह ताला वटि जंहिंजे मुतलिक़ तव्हां मूंखां पुछा कई आहे अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना